ririya canke muti hari icyo hari ikibazo byohava bika abategetsi batandukanye bakabimenya bagafasha kuza kubitorera inyishu canke ati ni ibintu byiza byo gushima navyo murahawe ikaze kubishikiriza tukibukanye ingingo ngenderwa ko muri kino kiganiro wakuye aridondora amazina akavuga n'aho aherereye agafata umwanya nk'umunota cyangwa ibiri agashikiriza ibyo yateguye gushikiriza tukababuza kugira bimwe byita kubipa tukababuza no gufata umwanya urenze kugira ngo kugira tuze gushobora gusangira ijambo ari benshi twongera kandi tukabahamagarira kudacyoza uyu cankuriya kudatuka uwo cankuriya kuko nkuko nama ndayibasigurira asi muri sentare tuvuga ikintu dufite ibyemezo kandi tutavuga abantu twe tuba dushaka ko muvuga ibyabaye gusa mukagerageza kwirinda kuvuga abantu mutari ko muraganira kuri mikoro reka rero tubahe ikaze kino kiganiro no munsi mwakirwa muri studio na Jewe Ben yo nkuru ndi kumwe na mugenzi Ezekiel ndi kumwe na Yobe Kaze Ezekiel mhm. hariya mu buhinga bw'ibyuma naho hariyo eh, Alphonse Kubwimana reka tubahe ikaze nomero muhamagara ko murazimenyereye ariko turazana kugenda tuzibibutsa mu manyura imbere yabanje tunanirwe ibanga riraheberwa ubuzima busugufina akagumye mwananje bagumako ndawurya mwananje agatamugoye ushaka umuce acika ijoro ushaka umubira mwananje abirakuya ngo byananiye ku ishure ngo biragoye ku rugendo ngo nananiwe nk'uko rero mwabyumvise ikiganiro ni ahiwanyu iwanyu havugwa amaki musanzwe mubimenyereye nk'uko mugenzanje obeni nkaje kubabwira nimero mutwakura ko murazimenyereye ni mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na zitatu cyangwa mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu eka amashara nuko twakura kuri mirongo irindwi na gatanu amajana icyenda na mirongo na gatatu amajana mirongo itatu na gatatu eka n'abakoresha zimwe bita zo mu mazu ibiri na kabiri ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu hamwe na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri murahawe ikaze Radio Isaniro baturetse ko ari uri ku murongo allo allo allo allo na mahoro mahoro nde tuvugana Apolinaire kumutanganoro ga Apolinaire ariko umengo umengo uri kure ya telefone nitu eh? natwebwe nuko uhagarare neza ubu yego duga ku ijambo yego ryewe nashaka kuvuga ku kibazo kijyanye n'ukuntu uh, ubu uh, kuri ibi bijyanye no gutanga uburangamuntu badutuma ibintu by'amananiza y'uko buraba bakabitunganya bakabishyira mu buryo kubera apolinaire sigura neza uburangamuntu hehe mu kihe gikorwa uvuze ngo uburangamuntu hehe aha kuri komine ntahangwa iyi komine iri mu pasenge habaye iki ugiye mm-hmm. gusaba mm-hmm. akarangamuntu mm. baca bagutuma agapapuro k'amatora cyangwa wako katabonetse uzana urupapuro rw'amavuko cyangwa rutabonetse bagaca bagutuma bagaca bagutuma ngo fotokopi ya karangamuntu uba wahorana rero twebwe ikintu twasaba twasaba yuko tugiye kurondera uburangamuntu batoza banadutuma ibintu by'amananisa kubera hari nk'ibyo dushobora kuba tutaronka nka jewe karangamuntu iwanjye yaratakaye itakarana byose ni ukuvuga ati ugiye gusaba akarangamuntu bashaka gutuma urupapuro rw'amavuko urupapuro rw'amavuko mhm. bakagutumana kajyaga cyangwa ngo rutabonetse cyane mhm. kajyaga k'amatora hanyuma ako katabonetse ngo ugacuza sinibuka ikindi kintu ngo ubaza ngo cyangwa ngo fotokopi akarangamuntu wahorana ariko apolinere gatoya eh. nibaza ko ibyo babigutumye mu gihe uri kurondera ko bagusubiza inimero y'akarangamuntu wahorana eh. ubundi bwo bagutumye urondera akarangamuntu ushasha harimo ibyo batagutuma ni ukuvuga naho ntagombye kubavugira uko bisanzwe bitegukanije n'abandi bakunze kubivuga nuko uko igituma batuma ko agapapuro k'amatora cyangwa iki agapapuro k'amatora haba ariko zijya nimero za karangamuntu nibaza ko ahanini mwotahura ko baba bakeneye kumenya nyezina ko iyo ndangamuntu ari iyawe apolinere apolinere ngera yavuye ku ariko haraza gusubira kwakura kumbure tumve baranse kubyemera yego baranse gukemera agapapu agakarine ko mwishyirahamwe nsanzwe ndimo baranse kukemera hmm. kandi kariko kwinomero za karanga muntu nahorana hmm. hanyuma rero bica bisaba bica bisaba yuko ngo nca ninda kujya gusaba urupapuro n'umushefu mhm. wa karitiye ngo kugira banyemerere hmm. ariko ibyo niko bisanzwe bigenda Apollinaire Apollinaire agenda ku ikomine ku munsi wa kane mhm. ngiye kuyitora kuko shefu wa karitiye niwe abifashamo kugira itangano rishobore kuboneka ku asanzwe anzi hmm. hanyuma rero icyo bakoze ku munsi wa kane ndagenda ngiye kuyiraba ndayitore hama umumama nasanze muri sokeretariya ngaho ku ikomine mhm. acambwira ngo amasaha yamaze kugenda ari saa cyenda n'iminota cumi ngo amasaha ngo yamaze kugenda ngo amasaha yo kugara ngo yamaze kugera mhm. hanyuma rero kangamuntu ntiyahita kandi yayinye imyenda iko ndayibona iri hejuru ndanamubwira ati iyi nyene iri hejuru arayinyima kandi ayinyima ayinyima ndiko ndayimwereka uriko uravuga ko yari iteye ko bahavuye bakayigukorera kumenya ngo bari bavuze bwa mbere ko wayibuze waravuze yuko ubwa mbere wayibuze ubu navuze yambwiye yitwaje ngo amasaha yo kugara ngo yageze hari saa 9 n'iminota 10 <laughs> eh nacico n'ikindi kibazo eh, kandi mm. narindi ko ndayibona mm. ariko apolinere gatoya apolinere wa mbere uno munsi uno munsi rero nasubiyeyo apolinere ufatiye ko ubwa mbere wumva wavuga uti babatumye amananiza ariko mu nyuma urumva ko yatebye igakogwa iyo ndangamuntu yawe twizere ko uzosubirayo bakayiguha bakagutunganiza naho wumva watashe usa n'uwidoga tugusezere rero tugiye musozere sozera polinaire yego niko nasozera mm. uno munsi nasubiyeyo usanga hakagera saa yine n'iminota cumi isaha napfiriyeyo sekretariya dusanzwe tuzitoramo ntiyari bwugurure oya oh, barashobora kukuba ku cyanda ahantu ntiwobagiriza gutyo reka ndakubarire kuko hmm. icyo kibazo na musitanteri waho yakibonye kandi apolinere apolinere apolinere apolinere apolinere icyo kibaye gihari no kuvuga nk'uko aba bakuriye bababonye si wowe wo kubafata ko ari mu ikosa kandi uwugaye wese si uko aba yatakazi arashobora kubakubita ahandi hantu kugira icyo akora kuko ubuzi bwose ntibwamabukorerwa mu biro tugushimira apolinere mutanganoro uwundi ku murongo aro aro halo tuko turumvikana halo mwiriwe mwiriwe um, mwiriwe ninde tuvugana halo ah, ninde tuvugana munywanyi yagiye kumbe mhm. ntagabandanije urashobora kubibutsa inimero Ezekiel Ego be niyo nkuru ngo twari twazibabwiye abandi barazimenyereye ni 76 ubusa 83 amajyana 933 661 ubusa 83 amajyana 933 irindwi na gatanu amajana umunani na mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu kandi hamwe na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri arufose kubw'imana ngira ngo niyabona uwundi araheza amudushikirize umurongo uruguruye imirongo iruguruye barahawe ikaze ku murongo aro aro muduze akajwi mushikirize amakuru tutamenye avugwa iwanyu yego nitwa niyo nzima mu kirungu niyo jamari mu mu kirungu mu eh mu mm, amakuru yayo tutamenye ko mu ruyigi dufise mugenzi wacu twebwe ngaha tumeze neza mm. hanyuma icyo biragoye ni uko tubona ko barakwiye kubikora ubu wahabwa jamari mugabo tubumengire ko ibintu byahagaze ntituramenya ibyo ari byo tuguma dufite amakenga ku menga bahagaritse bavuga ko tubadaniriza tugatubona nawe tugendera ahameze neza haciye igihe kingana iki bihagaze ibyo bikorwa na hamaze igihe kingana gute ibyo bikorwa bihagaze iri barabara kama kena ya panini urabwira mm. nyinshi nka ituo ni ibimenga machini zahora zikora ni ntiziboneke mibarabara mm. rero uca twibaza ko iyo byose umenga ibikorwa byaba byahagaze niko zoba ari nk'umutima hasi kuwaye ibyo ntiturabimenya hanyuma ikindi nagomba mvuwe no kuri zakenye na wakati batu baguma bafite marari ya kazi mm, jamari jamari kuri ico kibazo cya mbere cibarabara nibaza ko mutogira amakenga cyane kuko urumva mwarabonye ibikorwa byaratanguye ni ukuvuga ko n'ibyaba byaratanguye nawe ntubazohava babihejeje ego ibyo ni byo twashimira imana ko twashimye eh. muga tubona ko amarara atari karanye ego nta mico cya mitiwere kimeze gute mitiwere ya zahabu ngaha kabisa n'abana baguma bakora ku bukungu nta buziki nta buziki habuze zijya karite z'imituwere ziriya zikoresha abanyagihugu batanze kamu sinzi ko ari kamu zitanze kandi datasimara ariko ubu bwo mugiye ku bitaro aho musanzwe muzisaba bababwira gute twebwe batubwira ko mwagwa abantu bagwariye rimwe canke bazitereye rimwe kuko mwari eh, muzisanganye eh, ariko ariko Jamal Jamal izo mwahorana ziri hehe yekezo dona zirane cyane utima ikiringo cyaducara heze oya ni ikiringo kiraya ko tutwandikira bakoko buboneka bupanze butagifite umupira yarabagenda nkabura cyane ni kubera ikone gifite umugore ariko nibaze ko twumvikana mhm. hanyuma iki nacyo mhm. hari ikintu twumvise kuvuga abantu banakivuge kubera ko ari uwo usozera usozera usozera yego mhm. ni ukuvuga hariho twumva ry'abagejeje amatisa twasaba natwe muri komine yacu iberize bwa natwe tugiye mu ryo higanwa turabe ko nawe tworoha uba wagendesha amatisa higanwa ry'abakinga yego mhm. murakoze cyane sawa sawa twaricanye turi bamwe twaracumuye ku mana yo mu ijuru twarasheshe amaraso twari dukwiye kugirira n'ikigongo nk'uko imana yagitugiriye abanyagihugu ngo bamere alo radiyo isanganiro alo alo ni amahoro mwiriwe ni amahoro amahoro mm, ku ijambo amakuru tutamenye muri bande mutwakuye muri he <laughs> inde jonas mugasekebuye ka bujumbura nyine kamusanga musaga amakuru mwaba mutamenye uruzi rugabura akacohokeramo n'agasekeburi ari ahantu nyine aruhira bucamo kaburimbo y'amakaritsiye ariboneka ikabasoma n'umugoroba dufate nk'izi saha kubyo bwara bw'umuntu uyu waje kubera jonasi jonasi turi ko turakumva neza biri ko biracikagurika muhagarare neza kugira twumve neza icyo kibazo biri ko biracika muhagarare mm-hmm. neza tukumve neza ndavuga turabumva duga ku ijambo nabo ndavuga uruzi rugabura muha rugabura agatoki na gasekewe haribonekeza ubusuma n'umugoroba hmm. eh, no mu gatondo kare hajya nka saa kumi n'ebyiri saa kumi mhm. biragoye ko haca ariko abo bantu musanzwe hari abo mumaze kubona ku murango murababona cyangwa haboneka amasaha y'umugoroba nyine baraboneka nyine ku biribwe na hirya hari umuntu yahiwe telefone azinduye mu gatondo hmm. yego abatega ashobora bakabone ushoboye abashinzwe umutekano ko barashishije amategeko murakoze murakoze ariko aravuga yuko harakoze kagabura agasekebuye na agatoke habera ubusuma bwinshi hmm. ahantu nk'aho harakunda kuba habera ubusuma hegereye utuzi aho abantu bajabukira ni ukuvuga yuko abajeje umutekano baza barahegera cyangwa bagafata izindi ngingo n'abajeje intwaro ubundi ku murongo alo amahoro neza amahoro neza nde tuvugana vugana nawe tuyitoma ni amahoro nyabitsinda amahoro hari nyabitsinda kweri na gahengwe naho narangwaye ubu birimo biraza naho mhm. ni sawa yego mhm. turakwa ijambo eh, ijambo rigomba kuduga ko mhm. ni ukuvuga ni cya kintu bavuga ati mbere niho bavuga abageni batwaye umugeni abashereherekeje umugeni ngo ngo ndahaye ndahabona ni rya barabara rero turahaye turaribona rimwe mwari mwamaze imyaka myinshi cyane mu gihugu eh, rimwe tumaze imyaka myinshi tuya turahaye ego kuko ubu bijya imashini bisenura nyine biringaniza byarahejeje mhm. ubu turindiriye ikariyeri nariko bayishyiramo hanyuma batsindagire ikariyeri ego mm. hanyuma yo kubw'ibyo turashima kabisa n'ubu nubwo hariho igikungugu nubwo hari igikungugu ariko turashima kuko turabona intango ni nziza kandi turizeye yuko kumbure biranagera igihe naho umenga barimo baratubara n'igihe baba barimo barakora nk'amabize ahantu hirya tutabona kuko urazi ko amabize nayo akunda guteba mhm. turizeye kwere yuko bagiye kutugira neza ikariyeri ikaboneka mu bwinshi twasaba ari nk'ibyo twasaba bigakunda ni uko imvura yatashye bamaze kudushyiraho ikariyeri n'ahandi ikariyeri imvura iguye hatarajemo ikariyeri twoba tugowe kabisa aho twocisha ibyuma hmm, ngira bizogenda neza nabo barabibona eh, ndibaza barabibona ariko turashima kuko iyo utabonye ntango ntushobora kubona n'ikipe yego ah, nawe mukomeye ngaho kuri radiyo sanganiro hmm, murakoze cyane butoye eh, murambe murakoze ni butoye ituma hariya inyabitsinda iri barabara izikere bamaze imyaka myinshi barivuga ko rimeze nabi ariko uno munsi urumva ryaratanguye gukorwa ntawe uzi ko byaba byakemura kino kiganiro kumbe ni ibyo gushima ibyo birakunze guca muri ikiganiro bakabivuga ariko rimwe rimwe twibutse n'abanyagihugu ko bariko barashima ibikorwa bariko birakogwa baze banibuka bariko barabakorera ibaraba ariko izijya mashini babona ntizokwamaza ariko ziraja kuhasubiramwo bazi nabo bari bunge imiserege bayisibure ico nabo bofasha bagikore eh, bumva ico nabo bahamagariwe ko mm-hmm. bahamagarirwa kubungabunga inyubako rusange saa zibiri z'ijoro zirenga ko iminota mirongo ibiri n'itatu umunywanyi ku murongaro ni amahoro muduza akajwi komeze kugoya kamariya mugabo nta ngorane mm, radiyo isanga ntibipfurize gukira akazina kanyu naho mutwakuye muri ni tomani rambona avito ndi ku mutumba wa ngomari mani rambona nde avito avito muri ku mutumba muri komine yihe komine giharo mu rutana mm. yego mu rutana Mm, amakuru tutamenye n'aya amakuru mudakunda kumenya n'imyidogo y'abanywanyi b'umurongo wa rero mm. turagira ibibazo byo gutelefonesha umurongo wa rero kugira ngo turaronka ibiganiro n'abandi nko ku iradiyo mm, bigenda gute nta n'umwe akoresha rero ngo bigende neza oya nta antene iriho nta marezo turonka kuko ku mutumbi wacu nta antene bashyizeho nani irambona yego mu bakora mu muri reo nibaza ko econetereo nako yarahinduye n'izina ni econetereo nibaza ko bariko barabumviriza isangano nabo barayumviriza yego nibaze ko ikibazo cyanyu cashikiye abo gitezwa gushikiye ubwo nibagerageze baduhe antene kugira natwe tubukoreshe rero kuko kugira tujye turatelefona twumviriza abanywanyi benshi n'abagenzi benshi biranka ko kubera taronka amarezo ya reo murakoze ngira baravyumva muragize nanza nawe mhm. mukira ubundi ku murongo alo ndabumva amahoro neza ndi muri ndi muri sana ni ndakazina mu isanzwe sinagomba kwivuga izina ni muri komine musangati ariko turarikeneye izina uri kurashikiriza icyumviro gitumbereye oya akazina ni isanzwe izina ndakari isanzwe kuko ni icyumviro radiyo y'isanganiro isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ibiri n'itanu ikiganiro ni aho iwanyu havuga amaki hari undi ari ku murongo alo alo mwiriwe neza mwiriwe cyane nde tuvugana jean claude jean claude jean claude nyabitsinda yego mhm. nyabitsinda no mu maso yo gufata nimero ya mbere mu guhamagara yego cyane mm. duga ku ijambo twagomba tuvuge twagomba mhm. tuvuge ku izina sentare mhm. eh, ubwire muri sentare bakubwira bati imodoka ziriya ziri gucyungura sentare yahega jean claude yanyabitsinda nyine oya muri mm, ati imodoka iri bujumbura aho ubwiye gusaba iki tuba tugiye gusaba nk'ikurikizwa ry'urubanza mm. ego batubwiye ati gucyura hanyuma ubu hakaba hageze irima twagomba ariko ntabigeze ko ko bobinyarutsa tukaraba ariko umwe wese kubimenya ahira ubundi ahera hmm, hmm. ego murakoze ngira barabyumva kugira musaba ko boshika ku matongo babarenganure ari imanza bazishyire mu ngero ziba zaraciyeho kimwe nacyo twagomba kuvuga twagomba gushima igare twari twamye byose akaguru yarasakawe kandi bari ko barayinora inki igare sare ya zone eh, igare hmm, murakoze murakoze aho inyabitsinda usomfasha ashimwa muze maze kwitegura ubuzima bw'isi haduye isangane no kiganiro ni aha havugwa amaki ubundi ku murongo alo amahoro nde tuvugana wibongo asimani si bari mu yinga inde wibongo asimani wibongo wibongo yego wibongo uherereye mu yihe komine komine eh, muyinga mbere arimo ibirenga ku mutumba wa kiribari mhm. aha iwanyu havuga make eh, ni meza ariko amakuru mutamenye mhm. hari ibintu byaraye bibaye kuba gatandatu uheze mhm. mu musenyi nyine ngaha i muyinga ubwo umuntu yakoze urubanza rw'ubukwe inde haba umuntu w'umugesera asira mu isumu ahari mu rubanza rw'ubukwe eh. uti hacagira ushyiramo isumo Eh. mu bifungugwa mu binyobwa mu binyobwa ariko se mwavuye mumenya gute ko ari sumuga w'ibongo mhm. eh, ni ukuvuga abantu baciye bihutira kubashora kwa muganga mm. eh, yari se ariko imana yarakinze nta n'umwe yapfuye mm. kabisa nashaka uwo muntu ari hose oya imbere y'uko mubwira umuganga niwe yababwiye ati habanyoye isomo isumu canke kuko nibo baba bifitiye ububasha bwo gupima wiba ngo acagenda kumbure eh, Ezekiel ku kuvuga ngo umuntu yashizemo isumu bitapimwe n'abaganga sinzi bashobora kuba ari umwikeko ico nyene no niko mutonga eh, eh, eh akazina kanyu akazina ninde aro akazina ninde aro aro turabumva arudeni muri komine muri komine musanga ati mu haya rutana mhm. akazina ninde nagomba gushikiriza icyumviye akazina ninde musangwe izina nazana hano rwa gatangora turarikeneye rurivuge eh mhm. twabwiye yuko tumirije ku kandi noneho abanyabavuga amaki twarabwiye yuko uri kurashikiriza icyiyumviro nta nta kibi ubudatukanye kubera ikitwa inyegeza twimenyekanishe dutange icyumviro kigororotse kimwe n'uwo wundi uwo ari we wese kikubaza ushobora kwimanga icyo bituma tubibasaba nta kindi kugucumura ko umbabarire mwami wasabye imbabazi ufata ikaramu yawe nanjye unyandike niyo wagaruka sinzomaramare ugurura amaso yanjye mwa munyarake ibyiza biri imbere yanjye ndeke gutinya ubundi munywanyi alo ni amahoro akazina kanyu n'aho muherereye yewe twa ndi hano karusi nyabikere mutumba mbabazi abudari karusi yego eh, hano nyabikere mutumba mm. mbabazi abudara ni ayahe makuru tutamenye ngaho amakuru hano iwacu urabona ko ino sabuni bazanye duhuganya kino gito cya korona virusi leta irihira abanyagihugu mm, bururu ibisanzwe ino ubu bafashe atandatu ari bitatu zingahe zitatu amajyana atandatu Eh, kandi mu urabona ko handitse ko itanu y'itanu mm. tubaza yuko leta yoba ibibitse ayo mahera ari mukuru ariko kuva leta isohoye izo sabuni mwatanguye muzigura ayo mafaranga nyine zitatu amajana atandatu oya mwizi turazikura amajana atanu urumva nyine badutwara itanu y'itanu kuri imwe urumva nta biza guzikinye zitatu yari atatu n'itanu mm, ariko ntimuheza ngo mubaze igituma ariko wazitanga kuri iyo beyi itazwi na leta baca batubwira ngo ubu biri ngo zazimbye n'inshuti ko hejuru babyo baba biri rero bagomba kuba dufite ikibazo ariko ni bose bagurisha iyo beyi cyangwa ni umwe wabonye ni bose bose bose bagurisha iyo beyi cyangwa yabaye umuntu umwe gusa imisozi nk'aho mperereye bose bagurisha iyo beyi abdala abdala alo alo sinzi ko yagiye ariko ndaza ariko arumviriza iradiyo bashobora kwegera mu ntwaro bakababaza n'abandi umudandaza ntaba ari umwe aho uherereye mukabaza kugira mu murongo umuco ubundi ku murongo alo ndabumva mwiriwe neza mutwakuye murihe muri bande mwiriwe mu kayongozi mu ntara ya ruyigi muri komine kweru kayongozi mu ruyigi ni mu ruyigi muri komine bwera yego akazina kanyu rero ninde yewe nitwa hakizimana erike eh, erike erike hakizimana ikayongoza inayahe makuru tutamenye amakuru mutuka ku isanganiro eh rero dufite abana biga yo ku rugungu mm ishure rero urabona ko n'igihe havugwa indwara y'icyiza cya korona virusi gifurwa nk'amadirisiti none rero abana iyo hageze baronka amazi bakaraba kugira ngo bajye mu mashuri yego ntibaheza ngo boherezwe twasaba leta yuko yodufasha n'abagenzi intwaro bagaraba uburyo bokweza ayo mazi kugira ngo ku iryo shure kubera n'abana nk'iyo banyotewe ntibaheza ngo baronke amazi banywa ku iryo shure ryo ku rugungu mm, ariko ubundi bw'abo mazi yarahigeze canke ni bimwe vy'uko akama canke agapfa yarahigeze canke ntiyigeze ahaba ntaho yigeze ntaho yigeze ayahari nko ku birometero bibiri aca kure rwose nta ahaza ibyo mm. nicyo twasaba ariko abajeje intwaro mwarabegereye murababwira muti iki kibazo cyamazi dukenye ngaha murakidushikanira imbere basanzwe bakigira baracyarimbye basanze bakiga ariko none umengo dukurikiranye na gose mm, ariko none ngaho Eric yego cyane mukurindira ko mushobora kuronswa mu mazi muca muheza mukavyifatamo gute abo bana muheza mukabafasha gute abo bana uburyo tubafasha tuca tugenda kuyavoma mu mugazo mm. kandi bakayakura kuri urabona nk'umwana ariko arajyana ibikoresho n'akabido k'amazi ari umwana umworohera rwose mwumva ko bitoroshye ba nyakubahwa hmm. twibaze ko ngaho ibwero muratwumva nk'uko nawe uri kuradukurikirana yego turabumva nta ngora eh, n'ababijejwe rero ubutumwa bwawe bwagushikiriye bariko baravyumva ngira ngo ejo canke igihe ejo barashobora kugira ico bakoze yego murakoze na cane cane ibisanganiro n'ikibereyeho mwana wa mama yego iyo muriko murarangiza kino kiganiro muba mwateguriye ab'igihugu mhm. muzoze muravuga abakuye aho bahagaze mm, ariko iyo umwanya dushobokeye duhora tubigira rimwe rimwe yego murakoze murakoze tubashimire mugire ijoro ryiza ngaho ikayongoza sawa sawa hanze y'isanganiro ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki hari ubundi batweretse ari ku murongo alo mwiriwe ni nde tuvugana urashobora kuduza akajwi kana n'umunywanyi basanganiro ari muri komine musonga ntana mhm. hanyuma rero nagomba akazina kanyu akazina banyita minani regisi minani regisi yego mu rutana mhm, ayo wanyu havugwa make mhm. ah, yari yaronse umurongo ariko ngira ngo aragaruka aragaruka mhm. ubundi alo alo ndiwe eh, nitwa jean dagiye matiyasi wo mu gifunzo jean dagiye matiyasi eee eh, matiyasi mu gifunzo ni muri komine yiga mu rutana ngira ngo yewe ikintu nashaka kuvuga hano mu makuru mutamenye matiyasi ni mu gifunzo cya hehe cya rutana igifunzo mu ntara ya kibitoki muri komine mugina mm-hmm. mbo aho hantu ikintu rero nshaka kuvuga ni kwerekeye ibitangwa ry'abarimu bashasha bariko baratangwa n'ibibazo bakora mm-hmm. mbo twebwe hano mu gifunzo hariho abarimu bigishije bagakorera ubusa badahembwa hanyuma abana bigishije barageze nko mu mwaka wa cumi na kabiri bamwe barafashe amadiporome mm-hmm. ariko abo barimu vurema iyo bagiye gukora ikibazo ntibagira amahirwe yo kugira ngo bagitore mm, ariko barakora ariko baba bakoze ikibazo umubyeyi mwogira impuhwe kugira ngo abo barimu vurema bazobahe akazi ariko matiyasi kumbe matiyasi yagiye twumbe hmm. nga twari kumubaza nimba baronka ayo mahirwe yo gukora hanyuma gishobora kuba kibananira ngo eh, birashika kibananiye urumva ikibazo cyakozwe biragoye gushyiramo uwikibazo cyane cyananiye <laughs> yego kumbureye kwa kura twamubaza ibintu bimwe bimwe ngira hasinze ko ari uburyo bwamugoye ariko yarashikirije icumiro cyiwe mu buhinga bw'iby'umumengo hari uwundi muntu alo alo alo nitwa niyo ngabo tarasisi niyo ngabo nde tarasisi ndi muri komine musonga mu ntara ya rusana eh. ejo nagomba kuvuga aha iwacu ku mutumba wa makaba makaba makakwe twege abana shuri babona ko leta yadukuye ko minervari yabo ababiga mu mashuri mato mato mm. ariko umudiregiteri waho aguma uko umwaka ujya niko yama yarihishije amafaranga agiye sinzi icyo yakoresha arihisha ngahe ababwira ko ari ay'ikinone mu bisanzwe mwaka twarika icyatanu atanu ku mwana mm, ariko barababwira icumu yarihiye arashobora gusigura ibintu bidafashe nyine kumva ko bidafashe tarisise eh, tarisise eh? alo alo eh, tarisise sinzi ko ari ndiko ndakubwira tarisise icyo dusaba alo hmm, sinzi ko ari kuratunga ndiko ndakubwira Eh, ingingo yo gushinga ati hazorihwaya cyangwa hazokugwa ibi haraba amanama y'ababyeyi komite z'ababyeyi ntimuba eh, ni ukuvuga ngo urashobora kuba watanze nk'icyiyumviro ugasanga nticakurikijwe si ukuvuga yuko buri munsi yoba hmm? ariko barashobora ngo hari <laughs> aho twama tubona babasaba nk'amajana atanu yo kugura intebe cyangwa gukoresha ikintu kiriya ugasanga n'abavyeyi bavyumvikanyeko naho hari igihe usanga hari ababyeyi bandi batavyemeye ariko ugasanga benshi <laughs> ko bakaja bashira mu ngiro iyo ngingo rero kumburiye uwo muyobozi ngira mwarabivuganye n'abandi babyeyi” hm. tasise aragiye ariko kumara ashobora no eh, guhamagara akaza kubidusigurira iye ni ukumbwira ngo atabisiguye ubundi bwo nibaza umuyobozi aba afise abo bakorana nicyo gituma hakunze kuba n'amanama y'ababyeyi ahuza abarezi mhm. abayobozi b'amashuri n'ababyeyi mm. ingingo nk'izo kenshi niyo zifatirwa halo halo ninde tuvugana mu mutoyi muri komine bugendana mhm. mu mutoyi n'amahoro doga ku ijambo agomba kuvuga ku byerekeye ikawa mm, ikawa hari yego hari hantu muri komine muri zone mutoyi ahantu hari edine y'akawa batarigera bahemba na rimwe kuva ryari kuva iyi sizene nyine iba guhera mu kwa kabiri ntibarahembana ari hmm. nta sizene n'imwe ya mbere n'iya kabiri barigera baronka amahera abarinda oya ntibarigera baronka n'ifaranga rimwe nicyo bituma twabifate mu bidukikije imbere kuko abarimyi turabuze n'amafaranga yo gutanga ku makayi y'abana uvuze ngo bashoreye mwashoreye kuri iyi zine yitwa gute ni izine y'ahantu mu gasogwe gasogwe hmm. izahake iyo mubajije abo babaguriye babishyura gute kuko harigeze gutanga ikiringo ntarengwa cy'uko bose babarije iyo mubajije babishyura gute bajije batubwira ko bariko barabiraba batarabivuga ntituronka nabo tubaza uwo tubajije ntazi iminsi rero twararindiriye hmm. yego tubaho tugishikiriza urabona biragoye ndashobora kubaza umuntu nta kwishure hmm. mwakoze kumbura icyumviro cyanyu ibyo musaba byashyitse eh, kuri bene byo yego hmm. murakoze murakoze Thank you. undi munywanyi alo alo yego ndabumva akazina kanyu naho muherereye ndi jandagire matiyasi nari ngarutse nkamuritse yarambiranye mu cibitoke nariko mvuga ku vyerekeye abo barimu rero nk'uko twumvise ko ari leta mvyeyi nayo yobabera umuvyeyi nk'uko batubereye abavyeyi nacu bakadufasha bakatwigishiriza abana badahembwa nabo bakaraba ukuntu bobafasha kugira ngo nabo vurema bareba agasabune burunka kuko abana bakwigisha bamaze kurangiza barafise diploma abandi na bapolisi ariko vurema ntibagira amahirwe yo ariko ariko Mathias Ego nyakubahwa ukumbi igihe ugiye twasigaye turavuga tuti yaba wagaruka twakubaza none turakurose udusigurire none no munsi mm, leta irategekanya ibibazo abo banyeshuri bakora abo bahejeje amashuri baheza bagakora kugira ngo baronke amahirwe y'akazi abo bantu nabo ntibaheza ngo bakore mbo barakora ariko nta mahirwe bagira yo gutora eh, none wumvaga matiyasi iyo bavuga bati duha akazi ikibazo wumva ari nkawe byoca bigenda gute mu gihe batigeze baronka amahirwe ngo bashikane amanota y'urufatiro burema kwari ukubasabira kugira ngo nabo barebe ukuntu wabafasha nk'uko nabo badufasha ku buntu hmm. nabo babahera ubuntu ariko ni mu ntumbero ya leta yo kugira ngo bimwe kera abantu bahora ngo hajemo akamwana wa mama bihere urumva abo bantu ko bari bihaye intumbero yo gufasha abarumuna babo ngira ngo ntihave bacika inkokora babandanye babafasha ejo cyangwa hirya y'ejo hazogera igihe nabo bashikirwe batore icyo kibazo oya burema n'ubu barafasha gusa kwari ukubasabira kubera ko mbona batagitora Mm. Eh, hanyuma ikindi kibazo nashaka kuvuga eh. ni byerekeye twebwe twafisheho amazi ava ahantu hitwa nyaruseke mhm. barayakoze ariko amaze hafi y'umwaka yaracitse banka kongera kuyakora kubera abakozi batahembwe mm. ariko yari yamaze abakozi ntibabahembe wumva baca baba ariko bavuna amaboko abanyagihugu ariko amazi yaza yashikiye abanyagihugu yatezwa gushikira. yari yashitse ariko abakozi barakoze amezi atanu ntibahembwa hmm. ubwo rero twasaba kugira ngo abo bakozi bahembwa ayo mazi akorwe kuko nko ku ivuriro ryo mu gifunzo murabona ko korona yateye hmm. twashaka yuko ayo mazi yohashika kugira ngo abanyagihugu baze barayakaraba abantu baje kwivuza kugira ngo bakarabe kugira ngo ntibazohave bandura indwara ariko abo bantu barafise ababahaye akazi iyo babituye babaha inyinshi yayo reka bakomeza babarindagiza babajyana ngo bazubaha ngo bazubabwira ngo biri mu masentare bigaherera iyo nyine hmm. bimaze igihe kingana gute nk'umwaka uraheze ni n'igice hmm. eh. ngira ngo kumbe abo byerekeye n'abo bari bafashije mu gutanga ako kazi ko gushikanira amazi abanyagihugu bariko eh. barabyumva bazotunganiza abanyagihugu ndibaza twagira tubatera akamuriro kugira ngo abo bantu bakoresheje abo bakozi babahembe hanyuma yo mazi akogwe twebwe abanyagihugu ntidusohave dufatwa n'indwara kubera umwanda tubashimire akamo kanyu karashyitse murakoze cyane mubwire ijoro ryiza eh, ubundi munywanyi ku murongo alo alo ni amahoro mwitwa bande mutwakuye muri hehe yanga mu gatumba inde yanga mm. Mm, mu gatumba yanga ego yanga mu gatumba havugwa amaki tutamenye yasha ni Mm. kweri turagenda bamenyeshe Ego. webwe turi ngaha mu kigaramangura ko twatewe n'amazi Maze tumaze guterwa n'amazi rero mm. tuguma ngaha mangu. mu mm-hmm. kigaramango bo baraza bakandika bande kubera eh, abakuru ba site mm. bageze kutwandika mm-hmm. bahegezeho nk'umuntu baza gupokereza ngaha bazanye imfashanyo imfashanyo nk'amabido amasabune mm-hmm. bategera rya zina ryawe ukaribura mm. ariko bari barakwanditse bari barakwanditse mm. agaca haza gupakira abavuye mu marambi abavuye mu ntuze ngaho mu karamu yanga eh? none ko mudaca muheza mwerekane muti eh, aba bariko baramavuze ngo gupakira eh, kugira ngo bararashuze kuko mutavuga muti aba ntibari bakwiye kujamo kuko ntibara ntabo muri iyi site yacu urabona aho ubonye ne ubu hmm. bariko barandika inyinya ya mbere inyinya ya kabiri mugatwagiye twumva ngo hariho inyinya ya gatatu igihe risanzwe ihari ariko ntayiriho nimba imyaka gatatu n'intunze n'irukarama hmm. ariko rero ntibace baza kuyitirira ngo bace baza kuyiyandikishiriza muri kinyinya ya mbere na ya hmm. kinyinya ya kabiri usaba ko hokosoba iki twebwe dusaba yuko aba bantu babikora babikore neza ntikizoze kwibura amazina yacu kubera inimero zose bagiye barakurikiza inimero ziri ku ruhembo murakoze kandi ikindi cya kabiri nayo iki ni nacyo ndakubwira mhm. aha hariho inyongori hariho imbaraga barasaze kugira ngo baze kudupompera umuti ngaha kubera murakoze yego hmm, namwe joro ryiza sawa sawa mhm. ikiganiro turasigaje iminota ishika kuri itanu amagambo w'ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu igihe cy'isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine n'umunani umunywanyi ku murongaro amahoro neza muri bande mutwakwiye muri hehe inde jeruve jeruve mukarusi muri komine yawe mene shombo intara ya kane shombo havugwayo hmm, amaki tutamenye amahoro buke buke hmm, duga ku ijambo ikintu agomba kuvuga ntibikunze kaguma ku murongo kumbe mu minota nuvuga ngira ngo itatu cyangwa ine obe isigaye hari uwo batamenya akanimero ariko tumaze twakire umunywanyi alo hmm, muri bande muduza akajwi mutwakuye muri he Eh, ndi Ernest mu ntara cy'ibitoki mu cy'amakombe mm, Ernest mu cy'ibitoki Ernest mu cy'ibitoki muri komine yawe komine mugina mugina eh. amakuru tutamenye n'ayahe ngahe mugina ni ukuvuga ni ku mutungo wa cy'amakombe amakuru mutamenye ni eh. uko nagira mvuge ko ishuri nyine abana bato basanzwe bigaho mhm. no ukuvuga amashuri ntigira abarimu ntigira intebe ahubwo umengo ntiriri no mu gihugu cy'i Burundi n'ukuri ngira muri ko murarenze urugero Ernest ngira muri ko murarenze urugero mm, muvuze ngo nta ntebe nta barimu mpumva ajya bari kibaye ishuri ngira ntibakwiye gusa wajya atanguye gute eh, ni bake bake n'intebe n'iziki harimo abandi basahiriza b'abakutsakibi oh, hari abakutsa kivi gusa eh. naho ni kuva ryari eh, umwaka urarangiye n'ubu utwaye utanguriye imaze hmm. igihe kingana gute ritanguye iryo shuri eh, igihe ritanguriye imyaka ni myinshi sindayibuka rero hmm. ariko mwarumvise ko hari abarimu baronkejwe akazi ngira namwe bazava babarungikira mwarumvise ko hari abarimu bariko barahabwa ubuzi yego ibyo turakizi ariko ikintu nyamukuru nari nshimikiye ko ni intebe atazo zike atazo muri make umunyeshuri yivanira agatebe mu rugo muhira akaza eh, kuyicara ku ishuri cyangwa akicara ku ibuye nicyo kibazo rero nashaka kuvuga amakuru mutamenye ku hmm. ibuye gute agaheza akiga yicaye ku ibuye namwe muraza muziba muraba ni ku mupaka eh, uciye mu rugombo kuruhwa ugata winjira utuhazirikira bahita mu cy'amakombe mu ruce mm. Mm. ariko hagati aho Ernest iyo mumaze kubona ibyo muzi ko abana banyu bariko barahigira muri ko mufashanya gute n'umuyobozi w'ishuri cyangwa imibwa ababyeyi intererano niya kugira ngo muve muri ibyo bintu yego ibyo biraba kumbe Ernest aravuye ku murongo ariko eh, hari umunywanyi ku murongo wundi yalo mwiriwe neza mwiriwe cyane yego ndi polo imisiha ku mutumba wa munzenze inde akazina musubire mu akazina kanyu umunywanyi wacu ntibikunze ko abandanya bikunze ko abandanya reka zekere kubera umwanya ugiye reka duce dusozerera kuri uyu munywanyi dushimira muri mwese mwakuye barakunda kudusaba ngo tubabwire ngo tubibutse abahamagaye uburenganzira bwa kumbure hari apoline kumutanga jamari mu gisuru hariya mu jonasi mu gasikebuye butoyi inyabitsinda manirambo navi turawigiharo euh, jean claude w'inyabitsinda wibombo w'imuyinga abdala w'ikarusi hakizimana eric w'ikayongozi jean ndagiye matiyasi w'imugina Nyongabo Taxis w'imusonga ati Izahake wo muri Mutoyi hariya ibugendana Yanga wo mu Gatumba Gervais eh, wo muri commune Shombo Ikarusi na Ernest wo muri commune ya Mugina aho bita ngo icamakombe ni mu ntara ya Cibitoke reka rero tubashimire muri mwese mashoboye kwakura muri kino kiganiro nkuko mwavyumvise ni kiganiro aho abanyamvugwa make aho radiyo isanganiro bakajyo mukadushikiriza ibyo tutamenye cyitwa iwanyu havugwa maki naho nyine aho tudashobora gushika mugaheza mukatubwira ingene byifashe obe nk'uko bivuze ikiganiro ntakirangiriye abanywanyi bacu tubipfuriza ijoro ryiza ariko burya n'ubwo ikiganiro kirangiye twibutse ko n'ibiganiro bibandanya mukanya kanya igihe cy'isaha zitatu hariho amakuru y'ikirundi baheza bagakurikirana tubipfurize rero ijoro ryiza iwanyu abakuye mwese n'abatarose umurongo mwihangane tuzosubira mu kiganiro cyo hanyuma mu ijoro ryiza havugwa amaki nta mwanya afite wo kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo nzi